Tauros kai aiges agriai. Tauros dio comenos hupo leontos catefugen eisti spelaion en hoe esan aiges agriai. Typtomenos de hupauton kai keratis domenos efe. Al HUC HUMAS mas ANECOMAI anechomai, ton de pro tu stomiu hestota leonta acuto polloi dia phobon ton kreitonon kai tas ek ton he hubreis hupomenusin